sai da ya zama na rasa inda za a rinka adana ta kawai sai dai kaga ana zube zinare da lu'ulu a ko ina cikin gidan sarki amma ko kuda bai sai sauka a kansu ba saboda karfin sihirin sarki Lomano lokacin da aljini Dravos daga sun fara hango birnin Tayran sai ce to kowa ya zauna cikin shiri mun kusa gamuwa daga mamu kowannen mai tanadi dukkanin sihirin da yake takama da shi domin yau mun zo gidan uban masu sihiri kowa ya tattaro iyakar karfin damtsansa domin mun zo gidan sarkin sadaukan duniya yau ne ranar da karfi tsafi wayo da bara da hikima ba za ta kwaci ɗayan mu ba lalle ku sani cewa mun sayar da rayukanmu kuma mun yi kasada domin abin dogaran namu ba lalle bane ya tsere da mu ko da jin wannan batu sai kowa ya fara lalubar guraye da layinsa na tsafi amma banda Hubairu domin shi zuba musu idanu kawai yayi tamkar mai kallon Tubararin mahaukata kawai sai kallon sai yake yana murmushi cikin alamun damuwa gimbiya sima ta dubu bayar ta ce ya kai wannan kikkiawa shin ba ka ganin yadda muke shiri don tunkara wannan azalimi muna ta gyara makaman mu me yasa kai ma ba za ka yi naka shirin ba sa'ad da hubaira ya ji wannan tambaya sai murmushi mai taushi a gare ta sannan ya ce ai ni tuna na gama na shirin domin na sanar da ubangiji na ba ni da wani makami wanda ya fi addu'a ubangiji na mai amsa addu'ar bawansa ne a kowane hali kuma a ko'ina ubayar na gama rufe bakinsa kenan suka ga wasu irin gabza gabzan aljanu kimanin dubu ɗari sun yi musu inuwa sama aljanun masu siffar jemagu ne amma suna da kawuna irin na shanu hannayensu kuwa irin na bil'adama ne masu cako-cakon farata masu tsawo da tsini faɗi da kauri tamkar faskararren ice kafin su ankara tuni waɗannan aljanu sun yi musu rubdugu suna kai musu sara da suka cikin zafin nama kowa ya zare takobinsa yana kokarin kare kansa da zara takobi ta haɗu da hannun aljani sai kaga ta kare gida biyu wannan yasa hankalin bayre ya mummunan tashi cikin ko kaɗan aljanin nan suka ga labaitar da kowa a wannan lokaci sarki Lumana na kishin gida bisa karagarsa a can fada yana kalla abin da ke faruwa tsakanin aljanin da subairu a cikin madubin tsafi ko da ya ga aljanan sun galabaitar da su suna shirin halaka su sai yake ce da mahaukacin dariya sannan yace ce banza ashe ma kananan kwari ne ba su isa komai ba idan da na san haka suke da na bar su sun su har cikin fadata in ya so sai ne musu mugun kamu kafin Lu'man ya gama rufe bakinsa sai ga Hubayr ya kabbara da karfi ya miƙe tsaye kawai sai kama hannun aljani guda ya tsinke shi da karfin tsiya take amfani da hannun a matsayin makami ya dinga dukan sauran aljanan duk wanda ya buga sai kaga ya dagargaje ya tarwatse ko daga nan al'amari sai sarki Luqman ya miƙe zumbur daga kan karagarsa cikin tsananin tsoro mamaki da imaucewa kawai sai dubi sauran dakarunsa da ke tsaye a wajen yace kar ku bar makiyana su iso na lalle yau abin nayi ne ina zuwa kai tsaye Lu'man ya shige zuwa cikin ɗakin tsafinsa duk da cewa ya san kamban tsafi na tsaura a dantsansa sai shiga ɗebo wasu layu da guraye ya ta ɗaurawa a jikinsa har sai da ya zamana na ban da warkin da ke ƙugunsa babu komai a jikinsa sai guraye da layu ne ya dubi kansa sama da ƙasa ya yi wata kururuwa mai matuƙar razanarwa da firgitarwa wacce ƙararta ta tsorata gaba ɗaya mutanen garin ƙasa ta yi girgiza ƙoramai suka fantsama kawai sai ne ya fita gurgu daga cikin ɗakin tsawonsa sai gashi yana yawo sama cikin iska kamar tsuntsu al'amarin su bayar kuwa bai gushe ba yana kashe aljanan nan masu siffofin jemamu har sai da ya karar da su gaba ɗaya da al'amarin ya faru ne a sararin samaniya ma'ana akan aljane darfus lokacin da hubairu ke ta fama halaka waɗannan aljanu sima jafar Qaddari, ya lisa gulzum da nargas sun yi lamo akan aljane darfus suna kalla abin mamaki da ba zato domin ganin al'amarin suke kamar albara kowannen su jikinsa ya sanyi suka razana da lamarin Hubairu Jafar ya dubi Yalisa ya ce tabbijan wannan mutumin ya fi aljanshi ɗanci. tunda nake ban taba ganin habibi kamar sa ba Elisa ta ce uhm, ai ko wajen abba na ban taba jin labarin wani mai irin su dabarin sa ba dubu fa yadda ya gama da dukkanin shedanan nan cikin kankan lokaci na ran tsaye da gemun ubana ko walkiya ba ta fi shi zafin nama ba ita ku gimbiya biyasi ma tuni ta ya tafi ga Hubairu domin ya gama burge ta har sai da ta ji kamar ta miƙe ta rungumai shi dan tsananin karuwar kaunarsa a zuciyarta amma sai ta danne zuciyarta ta dan kada ta tona kanta asiri bayan Hubairu ya tabbatar da cewa ya karar da waɗannan aljanu sai umarni ga aljani Durfus da ya tasamma cikin birnin Tehran kai tsaye ba tare da fargaba komai ba Durfus ya tunkari garin ko da suka bayyana tsakiyar garin sai ga gungun waɗansu dakarun aljanin daban waɗanda adadin su ya ninka na waɗancan su ko waɗannan aljanu masu siffofin mikiya ne bakunan su dogwaye ne tamkar zal'i wannan bakin nasu shine ne makamansu. duk abin da suka cika da shi sai ya bullo ta baya yayin da Hubaira ya ga waɗannan sababbin aljanu sun yi musu kawanya kawai sai kuma ya kwanta akan Darbus. ya dubi su Jafar ya ce yanzu kuma sai ku nuna min karfin ababen dogaranku, tunda na nuna muku nawa ko da ji abin da ya ce sai jafar ya dubi nargas da gulsum ya ce to kun ji abin da ya ce sai mu zage dantse lalle mu ba mara kunya ko da yake ma na rena waɗannan dakaran ina ganin diyawan nan nasu na banza ne za mu iya tarwatsa su cikin kankanin lokaci kafin jafar ya gama rufe baki tuna ɗaya daga cikin aljanin ya kawo masa suka da wannan dogon bakin nasa saura ƙirar zai huda masu ciki sai jafar ya ya kasa cikin zafin nama duk da hakan sai da ya masa mugun yanka a cinya jini ya tsartuwa Jafar ya kwalla ihu gami da faduwa ƙasa jiri na ɗiba sai sume ko daga na abin da ya fara sai Elisa ta kurma ihu ta fito da igiyar tsafi ta shiga zane aljanna da ita Nargas Gulzum Sima da Kaddaru kwa suka mara mata baya wuri ya mutse idan bulala Elisa ta bugi jikin aljanin sai ka ji kamar an doki dutse da gudumar karfe ko zo ba duk wannan dauki ba daɗi da ake Hubairu na kishingide yana jin su ne kawai ya ke miƙe taimaka musu sa'ad da aka nutsa ana wannan turnuku sai karfin su sima ya kare saura kirs aljinin su musu kisan killa ya sake kabara karo na biyu dama har yanzu yana rike da buntulallen hannun aljinin sai kawai ya ci gaba da yin duka da shi cikin abin da bai fi dakika 60 ba ya tarwatsa gungun waɗannan aljanu ya karya na karyawa ya kashe na kashewa masu gudu ko suka arce shin yanzu za ku yi imani da ubangiji na ku yi sani cewa shine bani taimako na tserar da rayukan daga sharrin waɗannan ku ubairu ne wannan furci har sima ta buɗe baki za ta ce wani abu sai aljini durfus ya tarnin fashin teci tukuna dai har sai ka fito da aljini markahun sabis sannan za mu ba da gaskiya da ubangijinka sa'ad da Hubayr ya ji haka sai a zuciya ya ce lalle shirya na ga Allah shikenan mu je zuwa da sannu za ku gane gaskiya nan take suka ƙara kunna kai cikin birnin har suka yi safa da sarki Umanu babu abin da ake face dauki ba dadi tsakanin su Hubayru da batali aljanu iri-iri har sai da suka yi fada da aljanu kala dubu duk suka halakar da su amma duk Hubairu ne karfin samun nasara yayin da ake wannan gumurzu ne Elisa ta samu damar sa Jafar magani a inda aljanin nan ya masa rauni amma har yanzu Jafar bai farfado ba nan take hankalin Yalisa ya zuma ta yanzu zaton Jafar ya mutu kawai sai ta rungume shi a kirjinta ta fashe da kuka tausayi kama gimbiya Sima ta je gare ta ta dafa ta tace yake Yalisa ina dalilin wannan kuka naki Yalisa tace yake wannan sarauniya ki sani cewa na shaku da Jafaru har ta kai cewa abotanmu ta kai matsayin so da kauna na rantse da darajar tsabi tun sa'a da muka baro kasan mu naji sansa ya kwarara birnin zuciyata kuma tuni na ayyana a raina cewa inda muka girma shine zai zama mijina to yanzu gashi ya tafi ya bani ina amfanin rayuwa ta doran kasa wannan batu ya sa tausayi ya ƙara baibaye gimbiya sima kawai sai ta kara hancinta daidai na Jafaru ko da ta ji alamun fitan numfashinsa sai ta murmushi ta ce kwantar da hankalin hankalinki ƙanwata. Jafar na raye bai mutu ba kamar haɗin baki kuwa sai idanun Jafar suka buɗe a hankali ko daga nan haka sai farin ciki ya lallabe Lisa ta sake rungume shi a daidai wannan lokaci ne aljini Durfus ya sauke sa a bakin kofar shiga fadar Sarki Lumanu da suke da wuya da Karubil Adama suka yi ta bullowa ta ko ina kamar tururuwa suka yi musu kawanya gaba ɗayan dakarun na rike da muggan makaman yaki iri-iri adadin su ya wuce na mutum ya tsaya kidayawa daga nan inda su bayar ke tsaye suna iya hango sarki lumana tsaye a cikin tsakiyar fada tasa rike da kugu fuskar su amurtuke idanansa sun kada sun yi jawur saboda tsananin fushi har wani irin huci yake irin na mugun ne gaba ɗaya jikinsa daure yake da layu da gurayen tsafi ko takalmi babu a kafarsa bayan an yi kallon kallo tsakanin sarki Lu'manu da Hubairu na ɗan daƙiƙo sai Lu'manu ya wa dakaransa umarni da su afka su Hubairu nan take wuri ya mutse aka hau dauki ba dadi a wannan lokaci Jafar ne kadai a kwance baya iya tabuka komai amma kowa na zubar da iyakar kwarewarsa iya fada da tsafi da yake wannan fada da mutane ake ba da aljanu ba sai lamarin ya sha bambam. hakika gimbi asima kaddaru nargas yalisa da gulzum sun taka muhimmiyar rawa a wannan fada amma ko kada ba rabin kwazon da Hubayr yayi ba sai da aka samu sa uku cir ana rubun tsimi yayin da Hubayr ya ga wankin hula zai kai su dare ma'ana gashi dai suna kashe dakarun amma kamar ƙara daɗo su ake sai ƙara kaimiye ya shiga tsakiyar dakarin ya ci gaba da sara da suka idan ya doshi bangaren gabas sai ya dangana da ƙarshen bango sai dai kaga gawawaki na zubi a ƙasa kamar ana sassabe a gona haka ma idan ya doshi yamma sai ya dangane da bango cikin abin da bai wuce rabin sa'a ba Hubairu ya ƙara da dukkanin dakarun da ke cikin fadan nan gaba daya ya rage saura sarki Lu'man kada a tsaye zuciyarsa na ta kamar za ta tsaga kirjinsa ta farfasa saboda tsananin fushi da fusata yayin da Gimbiya Sima ta ga wannan gagarumin aiki da Hubairu yayi na nuna tsagwaran jarinta sai ta hauyi masa tafi su Jafar ma sai suka taya ta bayan sun daina tafin ne sai Sima ta shiga yi wa hubairu kirari ko da Sima ta gama yi masa kirari sai jarumi hubairu ya goye mata murmushi mai taushi wanda ya sa ta ji farin ciki ya lilbe ta bata san sa'ar da ita ma ta maida masa da martani ba kafin jarumi hubairu ya juya ya dubi inda sarki lufani yake tuni lu'manu ya tashi sama cikin iska ya dira a gabansa take ya tafki makoshin hubayar ya daga shi sama ya yi hajijiya da shi da hannu ɗaya ya fada shi da jikin garo kawai sai gani aka yi kan hubayar ya fashe jini yana kwarara gangan jikinsa ko ta sulale ƙasa ko motsi baya yi al'amarin da ya sa jafaru Lisa da Gimbiya Sima suka kwalla ihu cikin tsananin firgicewa Sima ta ruga inda gangan jikin hubair ke kwance ta durkusa tana zub da hawaye ta rungume shi a kirjinta sarki lumani ya kyalkyale da dariya keta sannan ya shiga yi wa kansa kirari sa'ad da sarki Lu'manu ya gama yin kirarinsa sai ya juya ga gimbiya Sima ya kama gashin kanta ya finciko kota zuwa jikinsa sannan ya dube ta da kyau ya kyalkyale da dariya yace yau na samu mai mai gurbin fatisa ke ce zaki mai gurbin matata waɗannan abokan tafiyar naki kuwa yanzu nan zan sa kai su kurkukuna na ƙarƙashin ƙasa a sanya su cikin akwatunan karfe a kulle su a raye kamar yadda ne wa aljani markawul sabus da gimbi a fatisa cikin tsananin karfin hali si sima ta dubi ta ce kai la'anan ne bakin kare ka yi kaɗan na zama matarka na rantse da darajar karagata sai dai ka auri mushe na Loman ya sake bushiya da dariya a karo na biyu sannan ya ce yarinya bari sambatu da mafarkin banza tuna aikin gama ya gama ba tare da ya ƙara faɗin komai ba ya murza kambun tsafin da ke dantsan hannunsa sai ga bakaken aljanu nan guda 4400 sun bayyana su duka suka sujada a gare shi suka ce me kake bukata da mu ya sarkin duniya Lomani ya dube sai ce ina so ku kama waɗannan ƙananan ƙwarin ku shigar da su cikin kurkuku na ku sanya sa a cikin akwatunan karfe ku kulle su kamar yadda kuka yi wa aljani markahul sabus da gimbiya fatisa aljanin suka amsa da cewa an gama ya mai duniya charaf suka damke jafaru ya lisa da kaddar da nargas da durfus da gulzum kamar yadda mutum ke kama kaza suka nitse da su zuwa karkashin kasa shi ku sarki lumanu sai ya juya ya nufi ɗakin tsabansa rike da gimbiya sima ba zato ba tsammani sai ji an daka masa tsawa cikin sauri da firgici Lu'man da Sima suka waiga bayan su suka yi arba da shi a tsaye ba wani bane sai jarumi Hubairu har yanzu jini na zuba daga kansa ya tsaya kyan bisa daga digansa take nuni da dan sa ga sarki Lu'man ya ce kai azzalimi tsohon mushriki kai sani cewa ubangiji na ya raya ni ban mutu ba yanzu ne zamu fito na fito ni da kai da yadda ubangiji na sai na ga bayanka daga yau an daina bautar wani ba Allah ba a cikin kasarka yau ne ranar da gaskiya za ta kore ƙarya kuma yau ne ranar da haske zai mamaye duhu a wannan birni na Tehran duk da cewa sarki Lumanu ya mutukan mamaki da ga Hubairu ya mike amma sai saki kyalkyalewa da dariya yace kai yaro ƙarya kake ba a fi wani da'a a doran ƙasa ba da zai samu galaba kaina yanzu nan zan yi maka kisan gilla a gaban wannan kyakkyawar yarinya mai tsananin kaunarka take lumani ya wurgi da a sima ta faɗi can gefe guda cikin tsananin zafin nama ya zare takobin sa ya tsalle sama ya kurma wani wawan ihu ya kaiwa hubairu wawan sara da nufin ya tsarge shi gida biyu cikin zafin nama hubairu ya goce da yake takobin ta tsafe ce sai da ta fasa ginin fadar ta nutse cikin karkashin kasa doma ya zare takobin sa da hannu ɗaya sake kai hubairu sara a lokacin da tuni shi ma ya zare tasa takobin gami da furta kalmar kabbara ya kare wannan sara ko da suka haɗu sai tartsin wuta ya tashi nan fa suka ci gaba da kaiwa juna sara da suka ba ka kauta ba idan Hubairu ya samu nasarar saran jikin Lumanu sai ji kamar ya gabtari dutsen wuta sai dai ka ji takobin tasa ta yi kara ta ce kal shi ko Lumanu idan ya samu nasara sai dai ka ga jini na zuba a inda ya sare Hubairu ana cikin haka ne lumanu ya yi wa hubairu kyakkyawan sara guda uku ɗaya a cinye ɗaya kirji ɗaya kuma a hannu hubairu ya bai san sa'ad da ya saki takobinsa ba ta faɗi ya yanke jiki shi ma ya faɗi ko daga nan haka sai sima ta ƙara fashewa da kuka lumanu ya tsalle ya dira gaban hubairu yana mai kekele dariya a wannan lokaci idanun hubairu na rufewa da buɗewa yana ganin lumanu ya yi kururuwa ya yi ihu irin wanda mazaje ke a fagen fama yayin da suka samu nasara kan abokan gaba kawai sai ya daga takobin sama da hannu biyu da nufin ya caka a cikin Hubairu kafin hakan ta faru ta Hubairu ya kira sunayen Allah tsarkaka guda uku kawai sai ji wani irin sabon karfi ya shige shi cikin zafin nama ya sa tafin hannunsa ya tare tsinin takobin Luqmanu wanda ke shirin burma cikin sa ko da tsinin takobin ya haɗu da tafin hannun Hubairu sai ya dakushe Hubairu ya rike takobin gam da hannunsa ya matsa ta sai kwatalawai take Hubairu ya dukunkune ta tamkar yana mutsuke takarda ya jifa da ita al'amarin da ya mutuka ta sarki Lumani kenan ya ja da baya murza sa na tsafi sai ga bakaken aljanun nan guda 4400 sun sake bayyana Lumani ya dube sai ce ku kama shi ku yi masa yadda ku kai wa ɗan uwansa aljannin nan suka yi kan jarumi Hubairu gaba ɗaya da nufin zartar da umarni ubairu ya nuna su da yatsansa sai ga wani irin jan haske ya lullube su kawai sai suka kama da wuta gaba ɗayan su suka kone komas sai tokar su faruwa hakan ke da wuya bin tsafin nan da ke jikin dantsan Lu'manu ya cire kansa ya ɓace. nan fa ido ya rena fata Lu'manu ya fara ja da baya baya na shirin gudu ko da jarumi Hubairu ya fahimci nufinsa sai da ka tsalle ya cacime shi ya shiga bugunsa hannu da kafa shi ma ya fara mayar da martani idan Lu'man ya naushi Hubairu sai ji kamar ya naushi ice ko gezo baya yi shi ko idan yayi masa naushi guda sai yayi tsalle sama ya rabu da ƙasa sai dai kaga ya gwar da bango ya fado ƙasa duk wannan abu da ke faruwa gimbiya shi ma na zauna a ƙasa tana kallo cikin tsananin mamaki bayan Hubairu ya gama galabaitar da sarki Lu'manu sai ya hau ruwan cikin sa ya tallafo kansa da hannu biyu yace zaka bada gaskiya da ubangijin musulunci ko ko na halaka ka ko da jin wannan batu sai sarki Lu'man ya murmushi yace haba yaro da na karbi wannan addini naka ai gara na mutu a jeji tsuntsaye su tsitsige ni ai abun kunya ne a gare ni ni sarki Lu'man a ce an zo har kasa ta an ci ni da yaki a ce ne mu baya a ga yaro kamar ka ina tabbatar maka da cewa koda zaka ki kashe ni sai na kashe kaina ni da musulunci sai gaba mara iyaka Lumana na gama faɗin haka Hubairu ya murke masa wuya ya da gawarsa nan ita ku gimbiya sima sai ta miƙe ta ruga ga jarumi Hubairu suka rungume juna tana mai cewa na yi imani da ubangijinka tabbas addinin musulunci shine addinin gaskiya ko da jin wannan lafazi sai farin ciki kama Hubairu nan take biya mata kalmar shahada ta maimaita ubair ya dube ta yace ina sauran abokan tafiyan mu Sima ta ce ai baƙaƙen aljanan nan ne suka shigar da su cikin kurkukun karkashin kasa inda aka ajiye aljani marka sabus ko da jan haka sai jarumi Ubayr ya ce ba komai ai da izinin Allah yanzu nan zamu isa gare su kawai sai daga hannayensa sama ya roki Allah bai kai su wannan wuri take kasa ta tsage ta buɗe wanwar kamar yadda za a buɗe tsakiyar littafi ga gasa a cikin wannan kurkuku ubayr da sima suka yi arba da bakakin akwatunan nan manya-manya guda bakwai kowace an garkame ta da katon kwado ɗaya daga cikin akwatunan na an keɓe ta a waje guda a samanta an rubuta suna aljani markawul sabis da suka matsa dab da akwatun sai suka ga ruwan hawaye na zubowa ta cikin wata siririyar kafa kuma suna jin sautin wata murya daga cikin akwatun suka kasa kunnuwa a jiki sai suka ji ashe aljani markahul sabus ne yake rera waka ko da jarumi hubair ya gane cewa wannan mai waka aljani markahul sabus ne sai ke hannu da nufin ya cire kwadan da aka rufe akwatin da yake ciki sai matai hub ta rike hannunsa tace dakata sarkin jarumai ai bai kamata ka fara fito da aljanin markahul sabus ba shin ka manta ne cewar su Jafaru sun ce ba za su ba da gaskiya da kai ba har sai sun ga ka fito da shi a gaban idanunsu jarumi hubairu ya murmushi ce kware kuwa kin yi gaskiya ya ne kyawawa wannan kalami ba karamin daɗi ya wasima ba a rai dan ji ta kamar an ba ta sarautar duniya gaba ɗaya jarumi hubairu ya matsa inda sauran akwatunan karfan suke ya sake yunkurawa dan ya buɗe ta farko sai sima ta sake rike hannunsa tace dakata jarumi uban jarumai kafin ka fito da abokan tafiyan mu ina son me wata magana ta sirri ina da tambayoyi guda uku a gare ka ina fatan zaka bani amsa su tsakaninka da Allah cikin mamaki Hubairu ya dube ta yace faɗi tambayeki ni ko zan baki amsa iyakan gaskiya da abin da Allah ya sanar da ni tambaya ta ta farko ita ce shin ka taɓa yin soyayya tambaya ta biyu ita ce menene babban burinka a nan duniya tambaya ta ƙarshe ko ita ce wannan abu ne yafi burge ka fiye da komai a duniya sa'ad da jarumi Hubairu ya ji waɗannan tambayoyi daga bakin Sima sai ya cika da mamaki kawai sai ya murmushi ya ce amsar tambayarki ta farko ita ce ban taɓa yin soyayya ba amma kuma yanzu na fada cikin kogin ta na nutse a ciki na kasa fitowa amsar ki ta biyu ko ita ce ba ni da wani babban buri a duniya wanda ya na naga musulunci yarin jaye kafirci abin da fi burge na a duniya shine ganin mace kyakkyawa mai kyan hali da zuciya mai tausayi da tsoron Allah kamar ke dinnan da jan haka sai ya kwace wasi, ta ce na rantse da ubangijin musulunci ni ce mai tsamo ka daga cikin wannan kogin soyayya da ka a ka natsa a ciki ya kai wannan jarumi tun farkon gani na da kai kaunar ka ta dusa shi ji na da gani na ba ni da aikin yi sai tunaninka dare da rana yau gashi ka zama sanadin shirya ta zuwa karba addinin gaskiya cikin farin ciki Hubairu ya ce hakika na karɓi soyayya ki hannu biyu irin karɓar da uwa ke waɗanda ta haifa ina roƙon Allah ya kaddar aure a tsakaninmu ki zama uwar gidana ko a gidan aljanna da jin haka sai ta ma farin ciki lullube ta taiwa Allah godiya ba tare da bata lokaci ba jarumin Hubairu ya yi bismillah ya cire kwaɗan akwatunan nan guda shida ya bubbuɗe su jafar ya lisa ƙaddaru gulzum durfus da nargas suka fito daga ciki cikin tsananin mamaki su shidan suka dubi jarumin hubairu da gimbiya sima suka ce ya akai kuka tsira daga sharrin sarki lumanu har kuka zo nan kuka cece mu da jin wannan tambaya sai jarumin hubairu ya kwashe labarin duk abubuwan da suka faru ya zayyana musu da ya kare sai ya ce to kun san cewa akwai alkawari tsakanina da ku cewar zan fito da aljani markawul sabus daga cikin akwatin da aka kulle shi ko kuma ku karba addini na ko ba haka bane gaba su suka amsa suka ce haka ne to yanzu zan fito da shi da izinin Allah kamar yadda na fito da ku nan take jarumin Hubairu ya nufi inda akwatin aljini markahul sabu yake da nufin ya bude ta kafin ya isa gareta sai aljini Dirfus ya wuf ya mangare shi sannan ya mangare gimbiya sima da kaddaru duk su uku suka faɗi ƙasa su mamu cikin fushi Jafar ya dube shi ce saboda mai kai wannan danyen aiki saboda idan muka ba da gaskiya da addinin sa har abada ba za mu taɓa samun nasarar buɗe kundin tsatsuba ba maza ka sare kwaɗan akwatin aljini markahu sabus da takobin sarjes domin mu ɗauke shi mu bar wajen da sauri kafin waɗannan su farfaɗo ba tare da ta gardama ba Jafar ya fito da takobin sarjis daga cikin aljihuri rigarsa ya sare kwadan sai akwatin ta bude tana budewa suka arba da wata battar karfe a ciki aljani durfus ya dauki battar karfa sannan ya suru Jafaru da Elisa da Nargas da aljani Gulzum ya aza su a gadan bayansa nan take sama da su suka fice daga karkashin kasan nan sannan suka luluka a cikin gajimare nan da nan suka bace a cikin abin da bai wuce da kika bi ba bayan sun samu kamar sa'a uku suna tafiya cikin gajimare ba tare da wani ya ce kala ba sai Jafar yi gyaran murya ya ce ya kai Durfus wai shin yanzu ina ka dosa da mu ne ko da jin wannan tambaya sai Durfus ya kelkele da dariya ya ce babu inda na dosa da ku sai gwan shugaba na Boka Sulbaini domin duk abin da yi bisa umarninsa ne cikin fushi Yalisa ta ce haba ai wannan zancen banza ne kana nufin kenan duk wannan wahalar da muka sha ni da su Jafar ta tashi a banza kai da shugaban ka za ku ci gajiya kundin tsatsu ba kuwa ko kun ki ko kun so haka al'amarin zai kasance tunda ba ku da wani zabi idan ku kuka yi min gardama sai na halaka ku na tafi da kundin tsatsu ba da wannan battar karfa sanya ka ruwan sanyi ya kai da fus ai ba za a yi hakan ba duk yadda kake so haka za a yi mu masu biyayya ne a gare ka da kuma shugaban shugabanka boka sulbai ne aljani na ragas shi ya faɗa haka da jan haka sai darfusa kirkile da dariya ya ce ashe dai kun san gaskiya kwarai shin yanzu tafiyar kwana nawa zame kafin mai sako gombo kasul bai ne jafar ne wannan tambaya darfusa numfasa ya ce akalla zami kwana 63 jafar ya jinjina kai ya ce ka ce dole sai mun yada zango kwarai kuwa ka san dole ne na rinka hutawa bayan kowane kwana bakwai domin ina saurin gajiya kasancewar ina dauke da rai hudu da fadin haka sai Jafar da Elisa suka dubi juna suka yi sigina kamar cewa za su kulla wani makirci kwanci tashi su Jafar suka shuke kwanaki bakwai a sararin samaniya da mata rana ta bakwai ne a aljini Durfus ya sanar da su cewa zai sauko kasa danya da zango nan take su Jafaru suka nuna amincewar su. Durkus ya rufe fukafukansa suka yi ƙasa luhu har suka iso kan turba cikin wani jeji ne mai yawan duwatsu da bishiyoyi nan suka dira wannan lokaci kishirwa ta kama su duka nan fa suka shiga neman ruwa inda suka kewaya duk dajin gaba ɗaya ba su ga wata fadama ko korama ba nan fa hankalinsu ya duguzuma haka tsaya ana shawara abin da ya kamata a yi bayan kowa ya gabatar da tasu shawarar ba a aminta da ita ba sai Jafar ya gabatar da tasa ina da shawara mafi alheri a gare mu kai garfus ka san cewa gaba ɗayan mu kafi mu karfi sihiri da wayo da dabara saboda haka zamu ba je kundin tsatsuba ba hannunka ka hada da wannan batta karfi mu kuma zamu tafi neman ruwan da zamu sha dabaran ma'ana ita ce kar mu tafi da kundin tsatsuba wani tsotsayi ya hau amma idan yana hannunka mun san ya tsira haka kuma mun san kafi mu gajiya da jin kishirwa bai kamata a tafi wannan yawo da kai ba sa'ad da darfi sai ji haka sai murna ta kama shi ya tabbatar da cewa shi ke da ikon komai dan haka sai ya amince da wannan shawara ba tare da bata lokaci ba Jafaru da Lisa da Gulzum suka dane bayan aljani Nargas suka tafi neman ruwa suka bar aljani Durfus anan a zaune yana gadin kundin tsatsuba da battan karfe wadda aljini markawun sabu yake ciki bayan su jafaru sun samu kimanin sa'a biyu suna neman ruwa sai suka dace suka isa bakin wata korama nan take suka sauka a ta kowa ya shaye koshi har ma su jafar da Elisa suka yi wanka bayan sun da sosai jafar ya dube su gaba ɗaya ce abinda nake so da ku shi duk abinda kuka ga nayi ku zuba mun ido kawai kar ku tambaye ni dalili ina tabbatar muku da cewa zan nema mana mafita mafi alheri tsakaninmu da wancan azzalumin da jin haka su duka suka ce mun yarda da dukkan shirinka take Jafar ya umarci Nargas da ya cika wata katuwar jakar fata da ruwa Nargas ya cika umarni Jafar ya sa hannu a cikin ga rigarsa ya dauko ta yar karama akwato ya fito da wata farar kwalaba mai tsitsiya mai dauke da wani farin gari Jafar ya buɗe kwalabar ya zazzaga farin garin a cikin ruwan nan da aka zuba a cikin katon da karfata ko da yin hakan sai aljini na riga sai ya murmushi ya ce hakika sai yanzu na gane nufinka kai wannan yaro ka cika tsabibi ya akai ka samo banjin aljanu Dalisa ta bushe da dariya ta ce ka daina mamaki na rantse da gemun mahaifina ban taɓa ganin hatsabibin mutum ba kamar Jafaru domin zai iya yin abin da kabboka duniyar nan ba za su iya ba nan take suka bar wannan wuri suka koma jejin da suka baro aljini darfus da zuwan su darfus ya mike zumbur ya tare su da murna Abin ka da mabukaci yana ganin ruwa a hannun aljini na ragas sai ya karba ya kafa bakin sa ya kwalkwale ruwan nan har da yin wata irin gyatsa mai warin gaske wadda ta sa kowa ya toshe hancinsa gama shan ruwan darfus ke da wuya sai ji jikinsa ya mutu kawai sai koma gefe guda ya zauna aka ci gaba da hira ana cikin hira kawai sai ji idanuwansa sun fara lamcewa ya dinga gani dishi dishi cikin tsoro da damuwa Darfus ya dubi su Jafar ya ce kai ku tsaya wanda irin ruwa kuka bani ne na sha anya ko ba ku shirya min wani makircin ba taraf sai Jafar ya amsa da cewa kai bakin mugu ashe kwakwalwarka na aiki sosai zaton baka da kwanya haka ne mun zuba banju a ruwan da ka sha kuma ko kaso ko kaki, sai mun tafi da kundin tsatsuba da batta karfe mun barka anan tunda baka da wani zabi da yafi kai ta sharar barci har tsawon lokaci mai yawa yayin da darfa ya ji wannan batu sai harzuka zuciyarsa ta baki kirin yayin kura da nufin ya kai wa Jafar duka amma sai ji ya kasa musu nan fa ya kama layi kamar wanda ya bugu da giya kafin a jima tun ya bingiri ya kama bacci har da munshari mai kama da saukar aradu ko daga nan haka sai Jafar ya bambare kundin tsatsuba daga hannunsa da kuma battar karfe